Drama, al 91.4 de l'FM. Bona tarda, família. Uh, són les 6 de la tarda d'aquest 6 de setembre del 2012. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una edició especial per les festes de les barraques de la Festa Major de Sabadell, Ué. el Pim Pam Pum, ahir, el programa de música combativa de Radio Trama. Som-hi. Comença una nova temporada, família, comencem un altre cop aquí forts i fortes al Pim Pam Pum, com, com sempre, carregats i carregades, com cada setmana de, de la millor música combativa que, que trobem o que, o que accedim, i, i molt, molt, molt, molt motivats, molt motivades eh, per fer d'això doncs, eh, una gran festa. Recordem que estem amb, amb el cap de setmana de, de Barraques de Sabadell, que aquí és, òbviament és l'event de, de l'any a nivell festiu, i bé, venim com sempre carregats de, de festa, però també de, de ràbia, d'odi contra, contra el sistema, contra tota aquesta gentussa que ens explota i que ens aniquila i que, i que no, no pararem fins, fins donar-los canya. Ja veureu. Passo a, a presentar una miqueta a la gent de la taula. Avui, com sempre, molt ben acompanyats. Tenim aquí el mestre Lara. Molt bona tarda. Bona tarda. Com ha anat això? Com ha anat l'estiu? Molt bé, ha anat molt bé. Estic molt content, un estiu molt guai. Sí, eh? I tornem a la càrrega al setembre amb les piles més carregades que mai. Eso és. Es. Frissant perquè comenci la festa major aquesta nit. <laughs> Estem, avui, avui, avui. Tal com sortim d'aquí... Avui l'animalada. Anirem de festa a fer l'animal una mica. Ara, ara. I, <laughs> bueno, res més. Farem, tindrem una trucada avui Sí, eh? Per què? Farem una felicitació, farem una felicitació a una persona que sempre ens escolta, sí. una oient incondicional, que estan celebrant el seu aniversari a casa seva, i com que jo no he pogut anar perquè tenia ràdio, i dic, pues, la trucarem des de la ràdio i li dedicarem un parell de temes, no? Clar tu que també sí. has portat una dedicació. I tant que sí. Júlia, un petonarro, maca condena, no, doncs, guapa. Aquí queda, ara, ara la trucarem, per si no ens està escoltant, ara la sí, trucarem. Sí, veuràs, veuràs com sí. Seguim presentant, tenim aquí al meu davant a la Mae, que avui ens ha, ens ha vingut a fer una visitilla i a, a, a parlar-nos de, de diverses coses i explicar-nos el que vulgui ella, com sempre, que té carta de llibertat per tot el que vulgui. Mai, com estàs? Molt bona tarda, molt bé. Feia un munt de temps que no venia. Sí, eh? Massa, massa. No, no pot ser, Has, has de venir més i portar més temes. Sí, perquè m'ho passo bé. <laughs> clar que sí, clar que sí. I també aquí, com no, a la meva dreta, la cartela de Mollerussa, el bé del poble, me cago en Déu. Sense aquest home no seria possible aquest programa. És el Riqui. Eh, bona tarda, estàs, bona guapo? festa major a tothom. Bona festa major, Riqui. Com estàs? Com ha anat això? Doncs pues bé, mira, Ahí, en la línia, tranquil·lets. D'aquí pa allà. Sí. Ja ens vam veure eh, en, un, en un concertillo de... Eh, el Segis. <laughs> Segis Mundo, au ahí. A tope. A tope con la cope. <laughs> molt bé, molt guapo va ser allò. Eh, si us sembla, comencem. Portem, com deia, el tema carregadet. Eh, si, si va bé... Fem, farem primer... Intentem fer una trucada i així Venga. ja presentem aquest tema. Això mateix. Doncs pues aviam si... Aviam Contactarem si amb l'amiga la, amb Júlia, amb la, amb la companya... Tenim l'AC, Potser si ens està escoltant per la ràdio encara no va sentit això. Hola, Júlia. Molta, moltes felicitats. Felicitats. Felicitats. Estàs en directe, estàs en directe a Radio Trama. Hola. Sí, sí, sí. Era, era per fer-te una recomanació. Has d'entrar de, has a internet i posar radiotrama.net, parar la música que tinguis posada al festival a casa teva i escoltaràs un parell de temites per tu. Si et sembla bé, eh? si no, si no, si no ho cancel·lem. Va, vale, vale. Molt bé. Doncs... Sí, deixem la trucada aquí i ens veiem d'aquí una estoneta, vale? Vinga, un petó, un petó de part de tots els que estem aquí. Molt bé, doncs... Adeu. Molt bé, doncs uh, queda, queda felicitar la Júlia a València, que és també el goig del poble, que algun dia teniu una sort aquí a saber amb aquesta nana que, que no ho sabeu. Semblem ràdio teletaxi ja, trucant a la gent per felicitar. Ah, clar que sí, està bé. Mira, doncs per felicitar la Júlia i per, i per tota la gent que, que ens estigui escoltant, porto un tema d'un grup de, de Madrid, és un grup eh, antisexista, feminista de Madrid, contra el patriarcat, s'anomenen D'espaldes al patriarcado, i és un gran tema que s'anomena Nadie me dijo nunca. Us deixo amb ella. soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo, solamente es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo. la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. y se me oculta que hay cien mil formas de amar, que el amor entre mujeres nace, que no es casualidad, que lleva toda la vida, aunque algunas nos lo intenten ocultar, debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, Si no, no me lo explico. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad, me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh. Julieta, dedicada para tú también para toda la su que contra el patriarcal contra llantusa más crista. Molt guapa la cançó, eh? Què us ha semblat? Superbonica. És guapa, guapa. La vaig sentir fa molt poquet i ha passat tots els filtres. De fet, li vaig sentir a la, la col·lega Susi, que també també li, li dediquem, i, i res, molt guapa. Seguim. Jo he pensat aquest matí d'escoltar més cosetes d'aquesta sí, gent. Sí, jo crec que, sincerament, em sembla que no és la primera vegada que portàvem aquest grup aquí. Jo crec que ja havia sonat algun temilla més, però bueno, hauríem de, hauríem de, de, de comprovar. Què més? Què més? Molt bé, doncs un altre tema per la Júlia València, un tema molt festiu, és un tema que tothom coneix, segurament no aquesta versió, potser ja ha sonat els fidels del, Pim Pam, del Rude Time, l'han escoltat algun cop, és el Pata Pata, la cançó del Pata Pata, però no és la versió de Miriam Makiba, és una versió més antiga, la primera que es va fer a Pata Pata saps, saps què és, no? Sí, sí, és... Pata Pata. Bailen, bailen, Pata Pata. però saps... És... Sí, sí. Da, da, dale que te vas, no? Dale, dale, dale, dale que te dale, sí, sí. <laughs> dale, don, dale. És d'un grup català que es, de, es deien Los Stop, i aquesta cançó apareix a un recopilatori de soul espanyol, direm, que es diu El sol és una droga, que recomano molt, i crec que aquesta surt al volum 1, hi ha un altre volum 2, i bueno, Los Stop, pata pata, i aquí queda. Thank you. como el beso que hace el fuego y el amor que nos atrapa. Bailen, bailen, pata, pata. Pata, pata. Ballaruca, ballaruca. Esteu aquí tots a la cacotera. a la festa major. Començant, ai, ai, agafant, agafant posicions. Bé, ben guapa, ben guapa l'hora. Tremendo temazo. L'havia versionat la Lucrecia, no? Sí. I, i de fet, va ser qui la va popularitzar sí, per, per aquí. dels 90. Sí, per, sí. sí. Bueno, pues ahí, ahí queda el patapata, més musiqueta, més, eh, més música combativa, aquí al Pim Pam Pum, per escoltar-nos, ja ho sabeu, a, a radiotrama.net, i si no, si, si no sou a casa i ens voleu escoltar més tard, doncs a les descàrregues també, al mateix lloc, a radiotrama.net. Al començament semblava que no anàvem en directe, ara ja ens han confirmat que sí, que estem ahir en, en l'aire, i bé, doncs seguim amb el festimbolo aquest. Cap on va això? Més bailaruca, més bailaruca. Sí, bien, bien. Som-hi! No? Ahí, ahí està. <laughs> ara ara m'he colat jo, que pensava que anaves tu, Riqui. No, em toca a mi. Són, és és l'Amparo, és aquesta dona nascuda de Jaén, l'Amparanoia, Uh, porta un temazo, un temazo que vaig escoltar durant moltes ocasions, en moltes ocasions, millor dit, a festes de Bilbao, a eh, Hacer Dinero, des de l'LP El Poder de Machín del 97, ja et dic, eh, a ballar i a passar-ho bé. De por, mi mou, de por, tu actitud, També extreta de, de la banda sonora de la pel·lícula, de la pel·lícula Barrio, eh, Hacer Dinero, que sembla que darrerament és l'ocupació que tenim tots i totes i potser no hauria de ser ben, ben bé així, hauríem de, de, tenir per, per anar a fer guai però sense morir en, en l'intent. A robar cartera! A robar cartera, que la vida està molt mal! Fiu, fiu, fiu, fiu. He de dir que aquí el Ricky estava ballant. No, eh? <laughs> Increïble. M'estava movent una mica però no, el ritme de la música. És que la cadira, és que la jo... cadira no és de quatre potes, és d'aquestes que d'oficina que es mouen. Jo em tambalejava. Eh, eh... Jo perdoneu, però jo qui he vist ballar ha sigut a tu, Mae. Tu estàs ahí bailoteándote, que, peu, que parecía que, que estábamos en Chosnas. <laughs> Grandíssima, clar que sí. Avui, avui quan ha vingut el pollastre, estem aquí, salsa. El pollastre, el pollastre, això sabem, tots i totes sabem que el pollastre això no ho permetria. Ah, estem, estem. Sí, és així, és així. Doncs família. no apaguis la ràdio, sisplau. <laughs> Pollastre no la paguis, que ara, ara, ara ve i Heskide. Bueno, un, ara missatge, no, un missatge a tots els punquis de la comarca, no apagueu la ràdio, que ara, ara us posem musiqueta. Que vienen, que vienen. Ara us posem musiqueta, ara us posem musiqueta. Torres, Torres, també hi ha crim, eh? Me cago en dena, o sigui, et molarà, eh? Segur, eh? Ahí va. Va, va, va. Vinga, va, em toca a mi. Jo ficaré una mica d'ordre, ja, eh? una, un clàssico dels un tema bastant clàssic dels boicot, des del seu disc, no me'n recordo, com perdón de... Bueno ese. A veure, joder. A més que... Com perdón de los payasos, una va dir Pues esqueletos radioactivos, que és així és com ens quedarem tots després de menjar tan transgènic. <laughs> Saps? lunes verdes Bé, bé, bé, bé. bé. Què, què us ha semblat aquí? Temazo, temazo de boicot, ben escaquejat també, i també per seguir la ballaruca d'avui. Jo ara no sé si la tindràs, però la, la d'allò, la, la serra sí que entraria. Sí? Entraria, <laughs> entraria bastant, bastant, perquè no, no té res a veure, és molt més fosca, molt... Ai, ai, ai, te la deixo de fondo entre els Com ens agrada, com ens agrada. Són els Ijeskide, és una banda de, de punk rock hardcore de d'Euskal Herria, és una banda que, que té molt, molt bons temes, la veritat m'ha sorprès molt. Allà s'està escoltant a, a tort i a dret, la veritat és que allà a Euskal Herria l'estan partint força. Des de l'LP Irabasi Arte, un tema que s'anomena Arrano Beltatzaren eh, Egaldiak. I ahí queda, no? Ahí queda. Grano Beltzaren Egaldiak. I Heskide, que abans ho he dit bastant malament, si us la voleu apuntar, Irabasi Arte és l'LP del 2012. Què us ha semblat? Molt bé, molt canyera. Era ahí guitarreada, un poquito de rabia, un poquito de una miqueta de foscor. Un poquito, un poquito bastante de rabia i un poquito... <laughs> un poquito de bastante hay. <laughs> molt bé, doncs, si us ha molat, eh, més música combativa, més pim-pam-pum aquí a Radio Trama, amb radiotrama.net per escoltar-nos i, i, i gaudir-nos, clar que sí. I Com anem... gaudim nosaltres, estan amb vosaltres aquí nosaltres a l'estudi i vosaltres a casa. I anem del seny cap a la rauxa. Comença eh. Festa Major, hem vingut ja eh, alguns amb el mocador verd de la Comissió de Festes per posar-nos avui al coll i no treure el fins dimarts. Aquest any, aquest any anem fins dimarts ja. I eh, les, porto... les, estireu, les estireu, perdona, eh? les estireu per l'inici i pel final. Ja, perquè ahir vam començar. Ahir, ahir ja la cosa ahir va, ja... Ahir va. Dim dimecres, ja. déu nhi bueno. Sabadell, com, ja, com sí. refien. Sabad... Anem cap als 9 dies sí, de Bilbao. Se, semana grande, semana grande d'aquí poc. Els atraparem. Saps? Navàs fan 10, no, per això? Sí, a Navas fan 10. A Navas, déu nhi vam, estar, vam estar un dia a Navas i tela. Tai... Això t'has de preparar 3 mesos, tio. Joder. Tai, ets un bèstia. Batlla. Bueno, eh, anem amb un tema mític de les barraques de Sabadell, de la Festa Major de Sabadell. Des de Sabadell, banda allà extinta, que Tiusca, tothom la Mítics, coneix. Mítica banda. I el tema també mitiquíssim, mitiquíssim, l'olor de la festa i se sent de lluny. I se sent de lluny, no, se sent, se sent de molt a prop ja. S'ensuma ja. L'olor de la festa. Que arriba, que arriba. aquesta és l'olor, l'olor de la festa amb unes llaunes. Que ja és aquí. Molt bé, doncs un tema... Aquesta versió és la versió una mica rumbejada, amb la guitarra acústica, extreta de l'LP Festa Combativa de l'any... No ho sé. No ho sé. Fa molts anys. No sé l'any. Bueno, farà, doncs mira, t'ho podria dir, farà 4, nostre farà 8 anys així que van entrar aquest disco. Així no, fa- així no són molts, tio. Bueno, Abans has portat una cançó del 60, tio. 68, sí, la Pata Badana del 68. Aquesta, aquesta és més nova ja. Eh? Molt bé, eh? T'he vist molt bé. <laughs> Apuntant la dada, molt bé, molt bé. S'havia de sortir, tio. Bé, doncs més música, aquí ens estem partint la caixa, família. No sé, vosaltres a casa, però això és un festim de festa major. Ara què? Ara què? Ara, ens... ara, ara, sí? ara, ara va jo. Ara, ara va vas jo. tu, bien, bien. Dale cera, mena i bo. Ara vinc a, a mofar-me una mica dels pixapins. <laughs> la cançó que porto es diu així, pixapins. I està estret d'un gran recopilatori que es diu Ens fa pudor la boca. <laughs> És tot de... Ja va per què el rotllo, eh? Tot de bandes bastant jovenetes de, de per aquí, els països catalans, suposo, no sé si Catalunya o... I tot del, del rotllet, així, eh? música des de hardcore... Hardcore, punk, punk, rock, tot, ska... Sí, tot aquest ventall. Bé, bé, bé. El grup en qüestió es diu La González. El tema, pixapins. <laughs> Aixufa la vera. shine. <laughs> que brutal, brutal. Deixa... Molt bona. <laughs> Deixeu-me dir que aquest recopilatori em fa pudor la boca. Si fiqueu a Google em fa pudor la boca, us sortirà la, la pàgina, que és que ara no sé si és .org, no sé què. I està tot les lletres de les cançons, te les pots descarregar d'una en una, la que t'agradi, o tot el, o, tot les amb llicència Creative Commons. Però això es diu banca o alguna així, pot ser? Em sembla que sí que és un banca. però ara, ara no ho sé segur. Mira, doncs, precisament enllaçant amb això, el, el proper grup que porto eh, ve, ve d'aquí, ve, ve d'un camp d'aquests que, que no, no els coneixia i són... Sí, són els Atraco, per exemple. Sí, també, també en tenen, eh? Sí. Ole. Pues és, un, és una eina fantàstica, si, si no la coneixeu us, us la recomano. Són els Crim, és una banda de punk rock de, de Tarragona, Uh, Torres, ara sí, eh? Aquesta, aquesta és la teva, eh? <laughs> aquesta és la bona, condena. ja veuràs quin temon. Temon, Tarragona no d'or, extreta de, de l'LP, 10 milles per veure una bona merda, i res, ja veureu que això és un canyon de, de cançó. I va, va, va, va cagant llets. Fum-li tonyina. doncs donarem pas a la secció... Ara, donarem pas a la secció informativa del programa, l'agenda, que avui la, la, la tenim pràcticament amb actes de Sabadell. Ja, ja hem dit abans abastament que són les festes i volíem fer també una miqueta d'especial SBD Rules aquí a, al Pim Pam Pum. Doncs bé, tot això comença avui. Avui llavors, al final de la secció, en comptes de dir Sarda, direu Sabadell, no? Si voleu no, fer... No, no, no. Si sona, la, si sona el mec, mec, mec, ha de ser Sarda, tio. Bueno, bueno. Sabadell, tio... Pues ja, quan acabi, ja, ara, ara vindré, vale? Pues que, a, mi, a més, al camp de Sabadell, precisament, ja m'han dit que, que aquí va no són angelets, cago en Déu. No, però no té res a veure, home. Cago en Déu. Els actes comencen, com deien, el, avui mateix, dijous dia 6, a les 10 de, de la nit, a, a la plaça del Gas, inici de la festa major amb la cercavila de l'animalada, gegants de la Concòrdia, de Gràcia i de la Creu Alta, bastoners de Sabadell, danses amb body art, animació, amb Àrtico i el Pregó. S'ha de dir, s'ha de dir, perdona, eh, que et talli. Sí, sí, no, no, que sempre que vulguis. 8, a les 8 del vespre tenim el xupinazo oficial que comença a ser una tradició al ah, casal independentista capa. de Sabadell. Ahí, ahí. Comença a les 8, Són, perdoneu. És el xupinazo de les alternatives de les alternatives. Això mateix mateix. Sí, són les festes alternatives a les festes alternatives. De fet, ahir ja va haver-hi el, el, primer, ahir, el primer round, el primer, allà a Can Capa, round. abans de començar les festes, allà festa també. Avui a les 8, xupinazo. Oficial. Avui xupinazo, el xupin a Can Capa, com no. Demà, divendres dia 7, a partir de les 5 de la tarda, ja en sessió itinerant, i a les 10 hi haurà concert amb Òxid, que fan rock des d'aquí de, des de mateix, des de Sabadell, i, i espectacle de foc amb les Bruixes del Nord. Després continuarà el grup i de, de, de col·legues i amics Equi, que fan hardcore del Baix Occidental. Pol, que condena corre tu, eh? I finalment, uns màquines des de València, versions de punk amb l'orquestra Paraíso, no us la perdeu, fan pujar el pa. Maquinotes. Maquinones. Maquinotes en potència, efectivament. Tot això divendres dia 7. Dissabte dia 8 a les 11 del matí hi haurà taller de fons solar a, a càrrec de l'Adenc. I a les 12 de, del migdia, a les 12 del migdia hi haurà el bicitapa, ruta de vermuts en bicicleta, concurs de tapes i l'inici serà a l'espai de barraques, que és el pàrquing Creueta o el vapor Buixeda, com li vulgueu dir. Eh, després començaran les barraquetes, que és l'espai infantil de barraques, de 5 a 8 del vespre, mostra de grafiti, superrocòdrom i tirolina, jocs infantils, titallàrium, eh, uh, mercat d'intercanvi, banc del temps i concurs de bitlles catalanes, que serà a la plaça Federic Montpou, el concurs de bitlles catalanes. A les 10 del vespre, també de dissabte, eh, uh, concerts, concerts amb el guanyador del Cebatrons de Sabadell, eh, concert amb el pedazo de grup Espencat, fusió de Rigui de la Marina Alta i DJ, eh, ostres, TRR... Terretza. Terretza, això mateix, Electrònica de Sabadell. déu nhi quin nom més complicat. <laughs> el diumenge, dia 9, a les 11 del matí, hi haurà ruta Urbano-Porosí, eh, que no, no sé ben bé per on... Ur... El què, el què? Urbano-Porosí. Urbano Porosi o alguna cosa així. Xerrada eh, de, la, de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sabadell i també a partir de les 6 de la tarda hi haurà les barraquetes, les barraques infantils de, la, de Sabadell. Juguem, juguem, juguem, psicomotricitat per nens i nenes de 0 a 3 anys, maquillatge i trenes africanes, grafiti pels aires, concursos populars de titius, garrotins, menjaflams a càrrec de la sèpia verda i a les 21 hores sopar popular a, a càrrec de la cooperativa de menjar ecològic de Sabadell. A les 10 començaran els concerts que tindran com a protagonistes els Zero Milla, que fan hardcore des de Pàdova, des d'Itàlia, La Pirata Son Sistema, Rigui eh, des de Sants i DJ Angelo Rigui des de Sabadell. I els actes del dia 10 començaran eh, a les dues del migdia, que hi haurà un dinar de ressaca. A les 4 hi haurà la mostra de cultura a Masic a les 6 de la teatre amb l'obra Villa eh, Solterone de la companyia Adalitz i el Sabellut de Ferro, concurs popular de força i traça. Després, a les 8 hi haurà el Bufanúvols, que són danses tradicionals i a partir d'aquí ja entraríem amb un altre, el mateix dia 10 estem parlant, amb, un, amb, uns, altres, amb uns actes que se solapen una miqueta, ja que són els actes previs a la, a la, diada, de, a la diada de Catalunya de l'11 de setembre. Ni pacte fiscal ni pacte social. Hi haurà marxa de torxes que sortirà també de, de, del mateix lloc d'on es fan les barraques, sopar popular, acte polític i concert amb cop, família. Concert amb cop el dia 10 de, de, de setembre, no us el perdeu. Després de cop tocarà, el, hi haurà DJ La Seta que habla, que fa fusió des de Sabadell. I això, són, això és tot des, de, des del que serien les festes de Sabadell. I a totes hores, a totes hores, a totes hores, a la barraca de Ràdio Trama, partint la pana. Ràdio Trama, Can Capa, eh, la JS... Però hem, hem d'escombrar de, cap a casa i fer publicitat. Sí. <laughs> cap, a, la nit de, cap, cap a casa és tot. La nit de dissabte, la nit de dissabte durant tota la nit, eh, Això pim sí. pam pum Això i, sí. i Rude Time, DJ compartir... Ai Ahí vamos a estar a darlo lo tot. família. horetes de bona música, rodeta i pim pam pum, i diumenge amb els companys del Generació BCO, que també són la Ai, festa ai. màxima, amb una Festivolo. possible guerra d'aigua. I a partir, això serà a partir de la una de la matinada de la nit de diumenge a dilluns. I de dissabte també, que és quan, quan estarem els, Rodet, els rodes i els pim-pams. i els pims. Molt bé. Molt bé. Uh, més enllà del dia 10 i el dia 11, no us perdeu, òbviament, la Mani a partir de les 5 de la tarda a plaça Orquinaona per una tara lliure. Som-hi tots i totes cap enllà. I a part d'això, com, a darrer, com a darrera informació, eh, volíem assenyalar l'acció d'acampada indefinida que s'està portant a terme a Caja Madrid i a Bànquia, que és una acció cívica, pacifista i amb, amb recolzament popular que s'està portant a terme des del 3 de setembre. Eh, es troben cada dia de 9 a 2 de, de 9 del matí a 2 del migdia i ho fan a la Rambla de Sant Pere, ai, perdó, a la Rambla de Sant Esteve número 18 de, de Ripollet. Eh, tothom que pugui, cada dia que, que hi vagi, eh, màxima solidaritat amb aquesta gent, màxima ràbia, màxima ira, màxim odi contra qui, qui, ho, contra qui ho produeix, vaja. Saga! Sempre. Fins i tot amb Festa de <laughs> Hem de trobar una altra manera d'acabar aquest programa. Ai, estàs aquí. Sí, gràcies, Riqui. Per què? Per què ho hem de fer? gràcies, Sara. Això és del jo, hockey, jo no ho veig. perquè era la secció de hockey del Sarda. Ja ho sé. Però ara, com que no es fa ni hockey ni res, hi ha aquí gent que no està d'acord. Eh, no, no, <laughs> bueno, tampoc, tampoc és això, eh? No, no, no. Bueno, pues tirarem cap a, cap a la capital, cap a Sabadell. Ah, <laughs> ara sí. No, no, També és la festa major de Bellpuig, ah, que és el meu poble. Ah, Bellpuig, mira. I de, i la I de Castellà, i, la, i de Castellà, que toca títeres de la... Ah, com de la rima callejera. De la rima callejera. El, el company el... Charlie de l'antic programa de Radio Trama aquí, la Sound. Ah, i Charlie, que Vaig condena. Estar, he estat de visita a casa, he estat de visita a casa del Charlie. Ens ha, agafat, ah. ens ha agafat a contrapeu el Charlie aquesta, sí, aquesta tio, vegada. Sí, tio, ens ha pillat que estem. Ens ha agafat a contrapeu, si no, si no haguéssim anat, però bueno. Bueno, anirem cap a Sabadell amb el programa de Barraques eh, divendres a la nit a les 10, el primer grup és un grup de rock de Sabadell que es diuen Anòxid i portarem un temita que es diu La Presó a petició del company Torres i bueno, aquí queda La Presó d'Òxid Hòstia, perdona, que aquesta és la que teniu un... Sí, sí, sí. Ara. Tira-la, tira-la. Ara va, ara va. Ara va. el Sòxid des de Sabadell, podeu escoltar mil temes a YouTube, algun videoclip guapeao, bé, bé, bé, guapeao bé. ahí. Aquesta, I... Eh, cançó, aquesta cançó al Xema li agradarà molt, que és sí. el meu germà, sí, sí, som, som col·legues d'un de, del grup i... Sí, de fet, abans assajaven aquí, al local de sota d'aquí, la ràdio assajava. Sí o no? Sí. <laughs> que bo. El món és un mocador. Què més, què més, mestre Ricard? Cap on anem? Cap on camina el programa? Doncs pues mira, porto un grup que no coneixo gairebé gens, però són els Decision del País Basc, no sé especificar més, i van treure només un, un disc que es diu igual, o sigui, Decisió. Decisió, homònim. Sí. I, bueno, pues porto un tema que es diu Destruyes, Destruyes esfuerzo ajeno, que parla una mica de la penya aquesta que critica molt i no aporta res, no? I uh -huh. Una mica aquest rotllet. Vaya semanita! És, una, és un d'aquests temes que potser li agrada al pollastre, musicalment. Sí, és... Vinga, vinga. Minu, minut i mig? Sí. Bé, arranca, arranca! Arranca! hardcoreano, hardcoreano... Eh? Déu-n'hi-do, <laughs> déu nhi al final, aquest també, eh. de Déu-n'hi-do, déu nhi déu com s'ha posat això. Pujant el pa. Aquí el mestre, el mestre Tecles fent pujar el pa, com sempre. Molt bé, molt bé. Ahí hardcoreando fuerte. Sí, la noia que està... Déu-n'hi-do. Ben guapa, ben guapa, sí, Riqui. Sí. Bé, doncs, més música combativa. Som-hi. Som-hi, som-hi. Mira, eh, estem de festa major, no?, que dèiem. Doncs eh, comencem amb un xascàs, no? Anem a tirar una miqueta de lleruca. Us porto una, una proposta des de Treviso, des d'Itàlia. És una, és una banda d'esca punk que s'anomenen Sense Sicura. Això és, és, és un escà, més que, més que punk ja veureu que el punk no el trobareu massa, però, però la banda és d'esca punk. S'anomena LTLM Escà i està extreta de, de l'LP Piu di Mille. I us deixo perquè la balleu, ja veureu, que guapa. bé, ja, ja heu vist, una miqueta d'esca italià, que a mi és un dels escars que especialment sempre m'agraden més, no, no sé per què, però allà... Mola, mola, hi ha grans bandes. Sí, eh? A Itàlia, a Itàlia hi ha més jocs. Després portaré una d'Argentina, que ja veureu que també ben guapo. Ah, amigo. ben guapo. Com te les saps, eh? Te les saps totes, eh? No, ojalà. ojalá. Sí. <laughs> Què més voldria jo, tio? No, no me caerían les que me caen. Bueno. Sin más. Anem, a, anem cap a València i cap a Madrid alhora amb un tema compartit entre los chicos del maíz i a Corpus m'he dut una grata sorpresa quan he vist aquest, aquesta col·laboració i bueno, el tema es diu Terrorismo, dir-vos que estan preparant per la reedició aquest tema surt a la reedició del disco de Passió de Talibanes i estan preparant algo cosa eh, tenen cinc temes fets ja, Chicos del Maíz amb Avias Corpus com a banda i properament sortiran no sé a on ni quan, però algo, algo se cuece, algo se cuece. Bé, bé, Y aquí queda que tema, terrorismo. Homely. Los chicos del maíz, Aveas Corpus, Mazorca, Grupo de Riesgo, Estilo Faluya, 2012, 2012. Terrorismo es la banca, las multinacionales, terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, limitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie, terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle, corporativismo que escupe la historia, terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria, gloria a los caídos y muerte a los traidores, terrorismo genocida, es el trío de las Azores, actrices, actores, en esta danza macabra, terroristas que no imputa Hassel, la palabra terrorismo, stamps y fabra y terrorismo arquitectónico de Santiago, Calatrava. Terrorismo es violencia, el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a posada carriles, es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, el mayor terrorismo es el capitalismo. es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la calle borrocas, es el presidente Bocas del foro de la familia. Terrorismo es el GAP, España 2000 son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el país de editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, conferencia episcopal, la ley sin de las Sky, la Casa Real, los recortes, de Cospedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal terrorismo es hacía Coca-Cola, McDonald's Rasoya, corte inglés, publicistas, terroristas en la tele La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres No puedes escapar de las redes, paneles Estado policial controla todos los niveles Le da las contras sin papeles, lo dijo Neruda Terrorismo es el embargo contra Cuba Tot això, tot això és terrorisme. Delirium Quanta oh, raó, tio. Delirium Temazo, eh? sí, Temazo. brutal, brutal. Tema zarrangano per la vena, gang, gang, gang, gang, gang, efectivament. <laughs> sí, sí, sí. Bé, em toca a mi. Impressionant, a mi. impressionant. Enca encara estic estupefacte després de, de, del que acaba d'enxufar. Sí, eh, apunta eh, maneres, eh? El, el eh, angelito este d'aquí. Promet bastant aquesta, aquesta, col·la, aquesta col·laboració entre, entre els xives del maïs sí. i Abeas. A veure si se'ls encomana una mica de, de cadascú a l'altre. <laughs> Estaria molt bé. Estaria molt bé. Ai, això d'on has tret? D'algun MySpace o alguna cosa així? Això ho he vist, ho he vist al, a una entrevista que li feien al Gara a los chicos del maíz perquè van rebre el premi a la música alternativa, o no sé com li deien, li feien una entrevista, i los tios del maït van anar a Madrid amb una samarreta, un portava una samarreta en defensa de l'educació pública i l'altre portava una samarreta amb el número de pres d'Arnaldo Tegui. <laughs> I van cantar a Madrid un tema i arrel d'aquí, al final, posava que hi havia una col·labo, tal, he posat a YouTube i aquest vídeo tenia 40 visites, o sigui que l'acaben de, de penjar pues i l'àudio està extret. Volt, sí, sí, l'àudio està extret del vídeo de YouTube. Pues va a partir, eh? Això està més clar sí, que l'aigua. Sí, sí, sí. Que quan esta la van a partir, està claro. Molt bona. En primícia per a Radiotrama. Ho ha, ho ha deixat amunt, eh? Ho ha deixat amunt avui, sí, sí. avui el bèstia aquest. Ara jo aquí em sento, no sé, no sé com ho faré. Pos, posa't una serra tu mateix. <laughs> Són els Código Rojo i porto una cançó així de... per la quitxalla, no?, que venen, que guiar-los una mica el camí. Eskapate y ocupa. Ay, ay. Fumli tuñina. roba y roba y roba sin parar. Y ya no aguanto más. ¡Mundo Tesca! Estoy hasta los huevos de políticos rastreos de tanto policía cabrón. Aquí estáis todos ciegos, me largo de este agujero. ¡Que estén ¡Cabrones! Ahora venderéis el suelo, lo usaréis para vuestros juegos. A ver cuánto sacáis. Pero esto aquí no acaba. Wow. Després wow. del tema d'escap de Código Rojo. Impressionante, impressionante. A mi m'ha molat. Vale, si sonava una mica escape, però a mi m'ha molat, tio. Ben sí. guapa, ben guapa. A mi m'ha agradat molt, m'ha portat records. Clar, sí, per eh? això l'he portat, també. És festa major aquí. Clar que sí, clar que sí. Veus, si no sé què tan sarda esteu tots aquí amb la festa major de Sabadell que no cagueu. Eh, no diguis això, perquè <laughs> l'últim que, que vaig festival. veure a la barra... Programa especial Festa Major. Vale, vale, vale. Això no ho diguis, pues... que l'últim que vaig veure a la barra d'alternatives a Sardanyola va ser a tu. Sí. <laughs> I, i, i, i, no, I no parlarem de com. No, no, no parlem. I no. festes de Sabadell, porteu un programa com perquè tota la comarca estiguem aquí. Clar, veure clar, clar, passa clar, a Sabadell. Clar, clar. Som la capital, tio, és normal que estigui la comarca. <laughs> que se t'ha agradat, eh? Terrassa... Co-capital. Co-capital. Co co Sem sempre ho han sigut, sempre han sigut co-capital. Però bueno, ets Terrassa també, grans, grans persones, grans col·legues a Terrassa. Esperar, Pol, una abraçada si ens estàs escoltant, eh, tio. A veure si... A veure què si pots esperar d'un poble que el seu adjectiu de cocapital comença per coca. No és així, no és així, no tothom. No és així. Pol, a veure si algun dia ens fas alguna, alguna petició, que ja saps que, que l'esperem. Seguim més endavant amb el programa. Eh, però Seguim amb més música... Que no se m'emprenyi ningú, eh? Que això no, de, no, no. és carinyo. Això, aquí tot és amb, amb conya, està ja, clar. Ja, ja. Estem de festa major, eh? Un, un, un suponer. Seguim, va, seguim. Seguim de festa major, con los calzones rotos, con los calzones ah, rotos. Ara, festival. No, que no són mexicans, que són argentins, que abans ja ho dèiem. Los calzones rotos és una banda d'esca de Buenos Aires, Argentina, sorgida a finals de la dècada dels 80, i res, porto un tema... No, no és combatiu, eh? No, no, no us família. Si ens esteu escoltant, no us enganyaré. No és combatiu, és festiu. Ahora la cerveza me hace, eh, me hace olvidar, perdó, no recordar. <laughs> <laughs> me hace sí, olvidar. Des de l'LP Porrompompero del 1993, tema zarrangano, gaudiu-la que és molt bona. ai, ai, ai, ai, ai. <laughs> Escaquejant el tema. Aquí el pim-pam-pum, escaquejant una miqueta el tema, ballant una miqueta, parlant bé, aquí bé. fora de micro. Bé, bé, bé, bé, bé. Bé, família, bé. Què us ha semblat aquesta cançoneta de Los Calzones Rotos? Molt bé, molt animada. A mi, eh, jo ja et dic, vaig escoltar diverses i aquesta és la que més vaig veure ahir. Vinga, va, una miqueta festiva, no, no cal que tot sigui sempre... Bé, bé, bé, bé. bé. Molt bé. Ben guapa. <laughs> Doncs anem cap a una banda que té dos membres de l'Extra Ràdio Sabadellenc i dos membres de Barcelona. Eh, és una banda nova que va de sortir del forn ara la seva primera maqueta. Eh, la banda es diu Vivos o Muertos, la maqueta es diu Vivos o Muertos i el tema, sabeu com es diu? Vivos o Muertos. Exactament. Vallans, doncs aquí queda aquest primer tall de la primera maqueta de Vivos o Muertos. Enxufa-la! Thank you. força. Ben guapo, tio, ben guapo. Queda, aviam si els veiem en concert aviat. Com a proposta m'ha semblat magnífica, o sigui, sonen ja, bastant ja, brutals. Van ja, ahir tupa la tupa... Ja els tornarem a portar. Si, bus, si, si busqueu a YouTube trobareu els temes de la maqueta doncs els, els seguirem de prop, que, que pinten molt bé aquesta colla. Molt bé, molt bé, clar que sí. Molt bé. Bona, eh, bona troballa, com sempre. Eh? Sempre que porta coses noves, el tio ¿Cómo, ¿Cómo se las gasta? Clava. ¿Cómo se las gasta? Vaya, vaya programa està de d'avui. Avui he vingut, sí, he portat un <laughs> par de tres. Has vingut inspirat, eh, sí, sí, una, he portat una del 68 i les altres tres, 2012. Ai, Te'n falta una. La de Catiusca, que no conta perquè és la de Festa Major, que ah. no té espai en el temps. Ara, és una cançó és, infinita. És, és, és, és infinita, efectivament. Bé, doncs el que no és infinit és el programa. En algun moment acaba i, i acaba en aquest moment, més o menys. Eh, això, això toca retirada. No, no toca retirada, que retirada. D'aquí al xupín, de cago en dent, sortiu de casa ja. No tirant, va. Bueno, espereu-vos els dos temes, però cap, a, cap al xupín, eh? A Can Capa, eh, tothom? Vale. Eh... <laughs> Ens acomiadem amb dos temilles. Sí, jo porto els nostres grans amics que ens donen l'entrada i sortida del programa, els Costra Nostra, Bé. des del mateix disc, de la batucadeta, l'Atro Ciudad, un tema que es diu Il·legal, també és així una mica de batucadeta. Molt bé. I jo porto un, un clàssic per, per acabar, per, per començar les festes eh, com, com cal, diguem-ne. Són els MCD, la mítica banda de punk rock de Bilbo, eh, de, des de l'LP de Ningún sitio a ninguna parte del 1991, Quina és, Mae? Barrencale. Barrencale. <laughs> Au, ahí. Pues bueno, Sílvia, Lara... I Una abraçada per sí, tothom. Sí, jo us vull dir, tio, que no parlo, no porto temes, però és que m'he passat tot el programa <laughs> rient. Sí, no, no, és, és un festimbol, això. <laughs> Aquest tema el volia dedicar a la penyeta, a la penya de Bilbao, que tant socorren cada cop que anem allà, que ens fan tan feliços i que, i, tan, i que tant gaudim amb ells Bona i amb Bilbo. elles. Bona Bilbo, clar que sí. Fins aquí el, el 84è eh, Pim Pam Pum. I salut. El, el proper... Festa major! I tu, serà el proper. I, I tornem a l'horari normal ja, no? Sí, sí, sí, efectivament. La, la propera ja serà a les set i mitja, del dijous, segurament del, dels dijous següents, si no ja, ja us anirem informant pel Facebook i, i, pa, i pels carrers, clar que sí. Ara sí, Venga, fins salut. la propera. Salut! Salut! Fum-li! Adéu!